Lehen ikan behar da, lehen urratxabat da. Mm. Eh? Ez da, bon, sei hilaten dako, mm-hmm. e, eh, inadugur itzarmen hori. Eta mm, ez dakit, sei buruko, zer jaliko den. Eh? Beharko da, zer jali. Eta lehen urratsa da ba, baina segi da bat da. Eh? Oh. nik uh, dut uh, beti gehiago ba, eta mintza direra eskoraz. Bai, ikastoletan, eribiruetan eta denetan, e, eskolat guzietan. Hatsa dute itzakia eskoraz, uh, udariko bat dute, eta kiroletan, da egan, ez da hanitz uh, eh, izkuntza hori ikusten, eta agertzen. Hartako, beha, uh, eh, BOPB horrekin, bon, kluba bat, eh, bon, joak bat ditu, bian hitzen, nik uste ongi da hori hastia, denik bon, haurrak ikusten dute, mm -hmm. ez bakarrik haurrak, eh? zen huai gaztiak uh, aitanak dira, eh? eta horik mintzatzen dute eskora. Eta hartako behartzen zeit hatxi. Eta bon, harrotu ditugu bastarak, herkoetxeak bon, gain hartuko du sinaliteka, hil eh, mikroa, eh, partita zonbitetan, web zuretan, eta ora komunikazionen nant. Gero, bon, klubak bere, bere alde, behar du zeitekin, behar da, eh, behar du zeitaitzinatu. Hortako, plazatuko dugu talde bat. Eta talde hortan ikusiko du ze jariko den. Baina txai hilaten buruko, beharko dugu beste partaile bat zitekin, finkatu uh, ez bat. Ez bakarrik ora ikusteko eskora, baina uh, luzaz uh, eh, eskuera kijoretan txartzeko. Kluba behar handiena da miarritzen, egan behar da denetan, kijoretan, ez da ikusten eskuera. Eta hoi domaila da. Behar da berriz eh, bere lek kua behar dute, e, eh, eskora behar du hartu, eta kirol guzietan. Artako ez da bakarrit etxarmen eh, tipi bat, hola, me nahi dugu luzaz lan bat egin. Haurekin da, me jo pirka-pirka besterekin. Mm naikeri hori helduta zuen gandik, klubaren gandik, eh, klubak eh, ulertzen du hori berdela egin eh, indar bat eta ados da edo? Bon, kluba ados da, baina bon, guretik ditenda, da biztan da, me bon, biziki konten dira. Ha, bon. Eta ek, ekin nuen hemen uh, haute txekin berroita hamar eta biziki maite ukandute. Eta egin bon, proposatmen du bat emenen dugu gortan, ikusteko, bon, nork, xar, nahi din txartu gortan, eta ikusi zer den, eskuara eta zendako. Eh, nahi dugun, eh, barnean eh, ezagi ez bakarrik folkro jarren Nahi guinuken kultura eman magnean, eh? zen eh, ez bakarrik eh, folklora bakizu kultura behar bat, sartu kluba horietan zen yes. edo zerak, edo kantu batzu edo horik eta kultura sartu horretan.